mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon Udruge Sunce na Radio Splitu. E, neki od vas su upravo na produženom vikendu, neki od vas danas ipak rade, ali možda vam je sutra slobodni dan, pa ako niste ovaj vikend iza nas proveli aktivno u prirodi, imat ćete danas priliku možda se inspirirati i čuti što sutra, gdje sutra i na koji način provesti dan sa sami, s obitelji, s prijateljima, s prirodom. E, preko puta mene gošća priča koju je jako teško opisati, e, Milena Šijan, profesorica biologije i kemije, inženjerka zaštite okoliša, poznata pustolovka koja je osvojila i najviše vrhove svijeta, GSS-ovka, zaljubljenica u prirodu i mogli bismo reći ovisnica o širanju ekološke svijesti u našoj lipoj Dalmaciji. Milena, dobro jutro. Dobro jutro, Pinija. Dobro jutro, slušatelji. E, nisi bez razloga s nama, e, kao, kao, i uvijek e, imaš nam puno toga za reći, međutim ovih desetak minuta ograničit ćemo se na jednu temu koja je vrlo aktualna u zadnje vrijeme, a to je tema aktivnog i održivog turizma. turisti su i dalje tu, iako kažu da je sada posezona čini nam se da ova predsezona i, sezon, i postsezona zapravo postaju i puna sezona. E, međutim, ono što isto tako primjećujemo da možda bi se cijela dalmatinska regija mogla malo bolje pripremiti za ove naše aktivne ili pustoravne turiste koji sve više prepoznaju Dalmaciju. Pa da, Pinja, upravo kao što si rekla, složila bi se potpuno s tobom. Ja bih rekla da nema više pred i post sezone, odnosno sve postaje velika sezona, pogotovo kad ljudi koji rade u turizmu to kažu, e, vjerovati mi je. A s druge strane, e, i u temelju nekakve strategije razvoja Republike Hrvatske njenog turizma je proširenje sezone da bi se na taj način ovaj, taj turizam zaista bio u Hrvatskoj na neki način održiv. Kad pričamo o to održivosti turizma, e, svakako je aktivni turizam, odnosno taj pustovni turizam je jedan od oblika koji je najpoželjniji iz više razloga. Samim ti što ljudi koji se bave tim aktivnim turizmom jesu u startu okrenuti prema prirodi, jednom promišljenjem načinu posjećivanja, E, drugi važan faktor tog turizma je to da taj turizam doprinosi ekonomiji lokalnih zajednica jer uglavnom, ko što znate, tim aktivnim turizmom se bave ljudi i pružaju usluge ljudi iz lokalne zajednice, mladi momci i cure, odnosno agencije koje to provode na terenu. Uza sve to skupa kad znamo da je Hrvatska privlači ljepotama i brojnim zaštićenim područjima, pa kad dodamo taj aspekt sektora zaštite prirode, odnosno naših javnih ustanova koji na svom području provode aktivni turizam, možemo reći slobodno da je to jedan od najpoželjnijih oblika turizma koji doprinosi ostvarenju održivog turizma. Da, jer ovaj masovni turizam izgleda je više problem, a aktivni i održivi turizam nekakva vrsta rješenja. Pa da, upravo tako. Masovni turizam uz sve prihode koje donosi, nosi i velike broje problema koji vežu se uz to, znači jednog zagađenja i velikog opterećenja na resurse i buke i nezadovoljstva i gužve i u principu stresa za svih nas koji ga proživljavamo. S druge strane, turizam koji je planiran, koji je, se provodi u suradnji, koji se na vrijeme promišlja i koji je distribuiran pravilno, koji ne opterećuje resurse, svakako je rješenje, a to je taj održivi turizam i ova takozvana, jer više gotovo nije presezona je posezona je idealna za aktivni turizam. Da, upravo ovo doba godine kao i proljeće u stvari jesu najinteresantniji jer hvala Bogu, Bog nam je podario tu krasnu prirodu, tu krasnu klimu koja gotovo 365 dana nudi mogućnost da neko uživa od tih sportova, je li to planinarenje, je li to penjanje, je li to bicikla, je li to ronjenje, je li to kajak, sve to skupa zaista se sad može događati, odnosno velim svih 365 dana Dalmacija nudi mogućnost da nekog da prona pronađe sebe neku lijepu nišu u prirodi. E, taj spoj, ta atrakcija, evo na primjer miša, samo malo prije smo pričale, možeš se penjati e, po brdu pa skočiti u rijeku i doplivati do mora je nešto što turisti sve više prepoznaju, a mi kao da nismo baš još spremni. Pa nismo i jesmo, mi smo tako nekako, volimo reagirati, e, otvaramo se na mogućnosti e, i prepoznao se Omiš je destinacija koja se zadnjih 15 godina intenzivno ovaj, posjećuje i svake godine sve veći broj ljudi koji dolaze upravo zbog toga što znaju da Omiš prepoznat kao destinacija aktivnog turizma. Ono što možda još nismo spremni to je planiranje i suradnje. Dakle, još uvijek nedostaje, e, ja bih rekao slobodno i u Hrvatskoj, a pogotovo nama u Dalmaciji, da li to zbog mentaliteta, ne znam zbog čega, ali nedostaje ta spozna da jedino suradnjom možemo postići e, kvalitetniji e, turističku destinaciju, samim tim i veće zadovoljstvo i lokalaca koji se time bave, ali naravno u konačnosti turista koji će se zbog toga vratiti sljedeće godine, odnosno dovesti još turista. Projekti Udruge Sunca su upravo išli u tom smjeru, projekti Priroda Dalmacije ta CIMED, odnosno projekt održive gospodarske aktivnosti u morskim zaštićenim područjima koje su zapravo nekakav početak aktivnosti održivnog turizma i e, kroz edukaciju, suradnju sektora zaštite prirode i turizma pokušava pripremiti teren za, za ovu priču. Da, Udruga Sunce kao uvijek je u stvari jedan veliki praktičar. Dakle, mi se kroz sve svoje projekte iz oba dva svoja programa uvijek se trudimo u praksi primijeniti to sve o čemu se pričamo. Pa tako, je to ta dva spomenuta projekta jesu bili vrlo praktično rješavanje, vrlo praktično proživljavanje svega toga o čemu mi pričamo, a to je ta održivost. Kroz projekt Priroda Dalmacije uza sve aktivnosti stvarno je bilo naglasak na promociju dalmacije i njenih zaštićeni područja, moram naglasiti ovdje, odnosno takozvane Natura 2000 sajtova kao destinacija koje se već koriste ili će se u buduće koristiti kao destinacija aktivnog turizma. A s druge strane u projektu SIMED okrenuti smo više parkovima prirode Lastovi i Telašici gdje smo s naglaskom suradnje lokalne zajednice, parkova i nas iz projekta e, zaista radili u koracima ostvarenja održivog turizma. Evo ja sam sama prisustvovala jednom treningu, iako nisam turistička vodička, <laughs> kako bi rekli, e, u kojem se naglasak stavljao na zaštitu prirode i principa na ostavljanje tragova. Pa evo, koji su to otprilike principi i zašto je to važno? Očito ste se jako dojmilo kad se toga sjećaš. Da, da ne bi ostalo sve samo u savjetima i, i teorijama, mi se uvijek trudimo donijeti zaista konkretna rješenja, pa ti principi su u stvari jedna etika. Etika pravilnog ponašanja u prirodi sa osnovnom poantom da se naš trag ostaje što manje negativan. Uvijek će ostati neki trag, ali da bude čim manje negativan. Ja bih još dodatno rekla da su ti principi važni ne samo zbog očuvanja prirode, nego i zbog osobnog osjećaja sigurnosti. i ako te principe čovjek uči i u potrebi jednog planiranja svog boravka u prirodi da bi ispoštivao sve te zakone prirode koji su uvijek jači od zakona naših. Zatim jednog pravilnog ponašanja u vidu neostavljanja smeća, u vidu uznemiravanja biljnog i životinskog svijeta, jednog respektiranja drugih posjetitelja, u jednog pametnog stvaranja svog mjesta boravka u prirodi. Dakle, kroz te principe, odnosno vrlo, vrlo, vrlo konkretne praktične savjete, posjetitelje, turista i svi zainteresirane učimo na koji način boraviti u prirodi, da to bude ugodno za osobu, da to bude sigurno i u konačnosti da ne ostanemo negativan trag. I za one koji žele znati više o tome, pripremljen je i jedan uh, lipi mali filmić, odnosno video Budi prirodan, budi aktivan i na hrvatskom i na engleskom jeziku, ali i brošura istog imena. Da, eto, upravo kao što si rekla, dakle stvorili smo ta dva konkretna proizvoda s istim nazivom i želja nam je e, bila i ostaje da kroz te materijale ljudima pozovemo na taj boravak u prirodi, da im pokažemo šta to sve samo naša Dalmacija ima E, vjerujem da mnogi znaju šta imaju, ali isto tako znam da mnogi ne znaju šta sve imamo i da se tu nalazi, ja to velim, za brda. Dakle, u, krugu od 100 km oko Splita zaista može se pronaći predivnih destinacija, a vrlo, vrlo atraktivnih i vrlo važnih za očuvanje, ali velim ujedno destinacija koje nude jedan vrlo kvalitetan odmor. Naša je želja bila i namjera da kroz tu brošuru to e, ljude više informiramo, kroz zanimljive lijepe fotografije privučemo pažnju, a promotivnim videom naravno još bliže to sve skupa povežemo i pozivamo ih uvijek i u brošuri i u videu da se održivo, odnosno svjesno ponašaju u toj prirodi. I jedno i drugo možete pronaći, pogledati, downloadati, isprintati što god e, na stranicama odruge sunce www.sunce-st.org e, Ovim putem, s obzirom da je ipak emisija Zeleni telefon, pozivamo i naše slušateljice i slušatelje, ako vidite negdje uz rijeku, u brdu. Nažalost, još uvijek se može naći onog otpada i ostalih neprimjerenih <laughs> predmeta ljudskog porijekla, <laughs> odnosno korištenja. E, molimo, nazovite na 072 123 456 svakog dana unutar radnog vremena od 8 do 4, ovog još klasičnog i e, daćemo sve od sebe da naš pravni tim to riješi što prije. E, Milena Šijan, e, rekla si već više puta, Bog nam je podario prirodu i lijepo vrijeme gotovo svih dana u godini. E, na nama je da je obilazimo, čuvamo, mazimo i pazimo. Upravo tako Pinija Za kraj budite prirodni, budite aktivni. E, Milena Šijan, Udruga Sunce, hvala ti još jednom. E, drage slušateljice, dragi slušatelji, bio ovo još jedan zeleni telefon Udruge Sunce i Radio Splita. Čujemo se ponovo za tjedan dana. E, do tada lijep pozdrav od Pinje Poljaković i tehničkog realizatora Ivana Bilanđića. Ćao bao! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.